աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին հարենակիցներ, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Վերջի մի քանի օրերին հատկանշական զարգացումներ տեղի ունեցան տարբեր տարածաշրջաններում։ Իհարկե նաև Արցախին վերաբերող։ Այստեղ հատուկ կուզենայի անդրադառնալ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Լավրովի հանդիպումը Ադրբեջանի իր գոլեգայի հետ, որը տեղի ունեցավ Բաքվում։ Ուրեմն այդ հանդիպան ժամանակ բնական է քննարկվել են նաև Արցախյան հիմնախնդիրը, այստեղ արկա իրավիճակը, Բերձորի միջանցքի հետ կապված հարցեր, եւ հանդիպումից հետո եղել է երկու արտգործնախարարների կարճ ճեպազրույց Մամլո Ասոլիսը եւ այնտեղ պարոն Լավրովը մի շատ կարեւոր թեզ հնչեցրեց, նա ասաց, որ Բերձորի միջանցքը եւ նրա աշխատանքը պետք է լրիվությամբ համապատասխանի նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի այդ պայմանացության եւ պետք է լինի անխափան երթևեկություն։ Ընդ որում որևէ հսկիչ կետեր ըստ Ռուսաստանի Դաշնության արգոսնախարի այնտեղ լինել չեն կարող։ Սա շատ կարեւոր հայտարարություն է, որը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ նաեւ Ռուսաստանը դեմ է, որպիսի Ադրբեջանը որևէ հսկիչ կետ տեղադրի այնտեղ։ Իհարկե նաեւ կտրուկ դեմ է Արցախյան կողմը։ Եվ այդ հանդիպան ժամանակ Կարելի ասել նաև արծարծվել են Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները, որը հատուկ ուշադրության կենտրոնում եղան, երբ որ Լավրովը հանդիպեց Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ։ Այնտեղ Ալիևը հայտարարեց, որ 2023 թվականը հուսով է Ադրբեջանի նախագահը, որ կարող է ինչ որտեղ լինի բեկումնային Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների բարելավման գործում։ Կտեսնենք ինչքանով է դա համապատասխանում իրականությանը, բայց եթե Ադրբեջանը շարունակի նման կարծր կոշ դիրքորոշումը, դժվար թե որևէ բանի մենք ականատես լինենք։ Վերջի մի քանի օրը բավականին ակտիվ էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Այսպես պետքարտուղար, ասել է թե արտգործնախարար Բլինկենը մի մեծ վոյաժ է սկսել ճամփորդություն կենտրոնական ասիայի երկրներում։ Նա հանդիպումներ է ունեցել Ղազախստանում, Թուրքմենիստանում, Տաջիկիստանում, Ուզբեկստանում, Ղրղստանում եւ այդ հանդիպումների ժամանակ քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններ, Բլինկենը կարևորել է կապերը կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ, ընդգծել, որ ԱՄՆ-ը մստամենայնի կպաշտպանի այդ երկրների տարածքային ամբողջականություն, ինքնիշխանություն եւ այլն։ Իհարկե, սա ոչ այլ ինչ է, քան ինչ որտեղ նաև հայտ այդ տարածաշրջանում աշխարհակահաղական իրենց դիրքերը ամրապնդելու համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների։ Սակայն պարզ է, որ տարածաշրջանը հերո է ԱՄՆ-ից, այնտեղ կան նաև այլ խաղացողներ եւս Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան եւ այս իրավիճակում դժվար թե ԱՄՆ-ն գնա կտրուկ քայլերի, որովհետեւ ցանկացած կտրուկ քայլ այդ երկրներում կարող է բերել բավականին բարդ հետևանքների։ Բայց կան նաև որոշ բացասական միտումներ, այսպես օրինակ Qırğızstani հանրապետությունը ընդունել է նոր օրենք լեզվի մասին, համաձայն որի ռուսա, ռուսաց լեզվի դերակատարությունը կտրուկ նվազում է։ Սա իհարկե նաև կարող է ունենալ քաղաքական աշխարհակաղակական նշանակություն, արդեն իսկ կան նաև դժգոհներ ներսում, բայց եթե սա հայտ է աշխարհակաղակական, ապա Ղրղստանը պետք է պատրաստ լինի լուրջ զարգացումներին։ Դժվար թե այդ երկիրը կարողանա դիմակայել, ասենք, շատ ավելի հզոր հոսանքների, մասնավորապես Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան, եթե նման անհրաժեշտություն լինի։ Բավականին ակտիվ էր նաև Չինաստանը այս մի քանի օրերի ընթացքում։ Շատ կոշտ հայտարարություններ են հնչել Պեկինի կողմից Ամերիկա Միացյալ Նահանգների հասցեին, այսպես արտգործնախարարությունը Չինաստանի ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը որևէ իրավունք չունի միջամտել Չինաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին առավել եւս ինչ որ ձևով ուղղություն ցույց տա Չինաստանին, ինչ ձևով այն նրանք պետք է զարգանան։ Սա շատ հետաքրքիր հայտարարություն է նույն ԱԳՆ-ն նաև շատ կոպիտ արձագանքել է ԱՄՆ-Թայվան հարաբերությունների խորացմանը նշելով որ եթե ԱՄՆ-ն չփոխի իր քաղաքականության ընթացքը Թայվանի նկատմամբ, ապա լինելու են լուրջ բարդություններ։ Չինաստանը նաև ակտիվ քաղաքականություն է վարել Բելարուսի հետ, հանդիպումներ են տեղ ունեցել երկու երկրների ղեկավարների, սա եւս հայտ է Բելարուսին սատարելու առավել եւս այս պահի դրությամբ հաշվի առնելով Ուկրաինայում տեղի ունեցող գործընթացները եւ Բելարուսի վրա արևմտքի ճնշումը։ Հատկանշական զարգացումներ տեղնեցան նաև Իրանում։ Այսպես արևմուտքում գտնվող Իրանի թագաժարանք վերջի շահի ավակ որդի Ռեզա Փեխլևին հայտարել է, որ արևմուտքը պետք է հրահրի հակապետական, հակաիշխանական ցնցումներ Իրանում։ Եվ բնական է, եթե այդ ցնցումները լինեն եւ հաջողությամբ սակվեն, Ռեզա Փեխլևին նպատակ ունի նորից վերադառնալ իշխանության։ Նա նաև առաջարկել է, որպիսի իսլամական հեղափոխության պահապանների այդ զորախումբը եւ նա ղեկավարությունը հայտարարվեն որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Ինչ է սա, եւս մեկ քայլ Իրանում իրավիճակապակայունացնելու, թե Ռեզա Փեհլևեին բերում են քաղաքական դաշտ, ճիշտ կտա ժամանակը։ Բայց մտածել, որ Իրանը ձերքերը ցալած նստելու է եւ որևէ քայլի չի դիմելու, իհարկե այդպես չէ։ Արդեն իսկ Իրանը վերջի օրերի ընթացքում մի շարք հետաքրքիր քայլեր է ձեռնարկել, այսպես իրանական հորդատ հակաօթային համակարգերը, որը շատ էֆեկտիվ են ըստ մասնագետների, գնահատականների եւ կարող են մոտ 75-ից 120 կիլոմետր երկարության վրա խոցել ցանկացած, գրեթե ցանկացած թռչող օբյեկտ, այն էլ 6-ը միանգամայն Իրանը նրանք կմատակարի Սիրիային, ինչը իհարկե կարող է բավականին հետաքրքիր ազդեցություն ունենալ ռազմաքաղաքական հավասարակշռվածության վրա այդ տարածաշրջանում։ Տեսնենք, ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ Իրանը նույնպես վարում է պրոակտիվ, այսինքն բավականին ակտիվ նախաձեռնողական քաղաքականություն։ Անրադառնակ չճանաչված երկրներին այս մի քանի օրերի ընթացքում մենք ձեզ հետ ենք անրադարձել Սոմալիլենդում տեղ ունեցող այդ պատերազմական գործողություններին Սոմալիլենդի բանակը բանակին հաջողվեց Լասանոտ կոչված այդ քաղաքում ճնշել Սոմալիի եւ Պուտլանդի զորքերին եւ փաստորեն այդ քաղաքը վերցնել իրենց վերահսկողության տակ։ Շատ հետաքրքիր է հատկապես հաշվի առնելով, որ այնտեղ կա մեծ նավթի, գազի պաշարներ եւ այդ ճանաչված պետությունը նաեւ այսպիսի ագրեսիայի հետևանքով վարեց բավականին ակտիվ աշխարհակահաղականություն ամրապնդելով իր դիրքերը։ Այսպիսին էին թանկագին բարեկամներ վերջի մի քանի օրերի կարևորագույն աշխարհակահաղական զարգացումները հետևենք նրանց եւ միասին քննարկենք։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին եւ պետությանը։